Ligjërata këtu pas namazit të akshamit. Dhe Allahu subhanahu wa taala i shpërbleft ata të cilët janë mundu me siguru lokalin dhe ata të cilët mundohen me prezantu me mësu dinin e Allahut, librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se njerëzit ma të mirë janë ata të cilët e mësojnë dinin e Allahut dhe mundohen me praktiku fenë e Allahut subhanahu wa taala. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala kemi zgjedh një temë e cila quhet civilizimi. Apo, çka do të thotë civilizimi në islam? Për shkak se njerëzit me kalimin e kohës, me daljen në skenë apo me paraqitjen apo me zbulimin e disa çështjeve, njerëzit kanë mendu dhe mendojnë një pjesë e njerëzve se gjanat që vinë edhe zbulohen tash janë përparimtare, kurse Islami që ka qenë ma herët është i prapambetun. Na do ta shohim me lejen e Allahut subhanahu wa taala se islami është civilizim dhe çdo gjo që del jashtë islamit është prapambeturi. Edhe nëse është e mirë e kësaj dynjaje, nëse e mira e dynjas nuk e ka besimin imanin, ajo është prapambeturi. Nëse njeriu punon në këtë dynja dhe ka shumë, arrin grada shkencore, zbulime të mëdhaja, mirëpo nuk e njef ahiretin, nuk din kurgjo për jetën e pas vdekjes, ky njeri është injorant, dhe ky njeri është i prapambetun, ky njeri është shkurtpamës, për shkak se ky nuk shef, shef shumë ngat, shumë afër. Kurse njerëzit dhe cilësia e njerëzve është me i vlerësu dhe me i çmu ata të cilët mendojnë për ma larg, ata të cilët shohin larg, për shembull, ka një biznesmen i madh, një njeri që mirret me tregti, i blen disa artikuj, apo blen disa tokë, apo blen disa gjana, që për momentin ndoshta nuk kanë vlerë. Mirëpo, në kalimin e kohës, mas 10 viteve, 20, ndoshta 30, 40, pasunia e atij shumëfishohet edhe bahet, ndoshta 200 herë ma tepër se sa kur e ka ble në fillim. Çka thoni ju për këtë njeri? A është tregtar i mirë? A është njeri që shef larg? A është njeri që di me punu mirë? Apo është njeri që nuk shef larg? Jo, ata të cilët e njofin tregtinë thonë se ky njeri ka punu mirë. E ka ble mallin kur ka qenë lirë dhe kur i ka ardh dita e ka shit shumë shtrejt. Tash jeta e kësaj dynjaje është kështu. Tash artikujt janë lirë me ble n'këtë dynja, çka dush, me ba namaz është lirë, shumë lehtë mundesh me u falë, me mba agjërim është lehtë, me ba sadaka është mirë, me besu Allahun subhanehu ve teala e ki thjesht, edhe është një kohë e shkurt, është një kohë 60 deri në 70 vjet, sikur ka thonë, pejgamberi sallallahu alejhi ve selem se ymeti jem, jeton prej 60 deri në 70 vjet, kjo është mesatarja e muslimanëve, Dikush vdes ma herët, dikush vdes ma vonë, vetëm se mesatarja e muslimanëve është se muslimanët vdesin prej 60 deri në 70 vjet, kjo është mesatarja. Tash për qëto 60 vite, të llogaritmi se gjitha janë aktivitet, ti me qëto 60 vite si musliman e fiton ahiretin me jetu për gjithmonë si mbret, jo me jetu si njeri. Po me jetu si mbret, madje edhe mbreti në këtë dynja është shumë i thjeshtë edhe jeta e tij është shumë, pasunia e tij është shumë e vogël, knaqsitë e tij shumë të vogla, ato të arriturat e tij shumë të vogla në krahasim me njeriun e fundit që ka me hi në xhennet. S'po flasmi për njerëzit e parë, apo për njerëzit e mesëm, po i fundit që ka me hi në xhennet, sikur ka ardhë n'hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi ve selem, se një njeri ka me nxjerrë Allahu prej xhenemit. I fundit, që nxirret prej xhenemit edhe me hi në xhennet. Ky i ngrati ka hi ka hi në xhenem është dënuar shumë. Allahu me mëshirën e tij e nxjerr prej xhenemit. Kur e nxjerr prej xhenemit, ky thotë elhamdulillah, s'ka njeri ma të lumtur se unë që kom pshtu prej xhenemit. Ka dalë prej xhenemit. Kur del prej xhenemit, është i gëzu shumë shumë. Për shkak se ka qenë dënim të madh. Kur ia Allahu subhanahu wa taala ia paraqet një pemë të mirë para syve tina, ky i thot Allahut, a më çon te qajo pema. Tash ky njëherë u gëzu që dul prej xhenemit, çka po lyp ma? Lyp apet njeriu se ka dëshirë, ka qef. Allah thot, të çoj te pema me kusht që mos me lypë ma tepër. Dhe Allahu e din se ky s'mundet me duru pa lypë ma tepër, Allahu e çon te ajo pema, ia qet një pemë tjetër hala ma të mirë. Objektet që i duhen një pallati, ka gjithçka ma tepër sesa mendon njeriu, e rëndësishmja njeriu kërkon një pemë tjetër derisa arrin te dera e xhennetit, i vjen marre me i lypë Allahut me hi në xhennet, kur i ndëgjon zonat e banorëve të xhennetit sa të mirë, kur i ndëgjon i sheh knaqsitë e banorëve të xhennetit e lut Allahun me e shti vetëm pak në xhennet te dera. Allahu thotë hyn në xhennet dhe ti ke në dynja Sa dhetë herë toka që ka qenë në këtë dynja. Dhe i fundit që hin në xhenet, i fundit, s'ka mas tina me hi në xhenet, që këtë që afira në gjennem, ky i fundit mëkatar, që del pi xhehenemit, kur të hin n'xhenet ka territor, pasuri dhe bukuri, sa dhetë herë dynjaja që ishte jem këtu, me çka ka, gjitha. E tash cili është ma i meçëm? A që ky që punon për me arrit ahiretin, apo ky që ka disa të mira në këtë dynja, mirëpo për ahiret nuk di kurgjo. Edhe fundi i tij është në xhehenem. Allahu subhanahu wa taala e ka përmbledh civilizimin të gjithin në Kur'an. Dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe njeriu i ditur është ai njeri që është musliman dhe i beson Allahut. Dhe çdokush që nuk është musliman dhe nuk i beson Allahut, ky është injorant. Për shkak se ai që i beson Allahut dhe është musliman, ka zgjedh me i fitua dy bota, dy jeta. Me fitua jetën e kësaj bote, për shkak se muslimanët të mirat janë të krijume për muslimanët në këtë dynjo. dhe për qafirat në përgjithësi, kurse në veçanti për muslimanët janë të mira ditën e kiametit, për qafirat nuk ka të mira vetëm se zjarr. Allahu subhanahu wa ta'ala prej civilizimit të parë që ju ka dhon muslimanve asht se jav ka drejtu besimin e tynve dhe i ka drejtu me ditë se pse janë kriju pse jetojnë në këtë dynjo Me pyt ni qafir, mi thonë, pse ke ardh ti n'dynjo, pse ke lind ti, pse jeton, edhe çka do të bahet me ty pas vdekje, nuk e din. Tash ky ka mundësi me qenë doktor shkence, akademik, ku e di çka, me pyt se ky qafir është, nuk beson Allahun, me pytën, pse ke ardh ti këtu në këtë dynjo, qëllimi, çka të ka pru ty këtu, edhe për çka jeton ti, çka ki pikën e fundit që synon ti, Nuk e din. Me thonë se çka bohet me ty pas vdekjes, masi që të vdeksh nuk e din. Kurse na e dim pse kemi ardh në këtë dynja, e dim pse jetojmë, edhe e dim çka ka me ndodh me neve, me lejen e Allahut nëse vdesmi me iman, apo çka ndodh me ata nëse vdesin me kufur. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, ue ma halaktul xhinne uel inse, illa li ja'budun. Nuk i kom krijuar njerëzit dhe xhinët për diçka tjetër, përveçse të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Pra, detyrë e njerëzve është që të adhurojnë Allahun. Dhe qëllimi pse ki ardh ti në këtë dynja është me adhuru Allahun. S'ke punë tjetër ti. Krejt punët tjera janë dorës dytë. Çdo punë që e vepron ti është e dorës dytë përveçse me adhuru Allahun. Për atë në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kjo dynja e gjitha është e mallkume. Përveç asaj e cila është e lidhur me të përmendurit e Allahut. Pra dynjaja ku jetojmë na, e gjitha është e mallkume. S'ka hajr në këtë dynja. Përveç se nuk është e mallkume ajo që ka të bëjë me përmendjen e Allahut dhe me ibadetin ndaj Allahut. Pra, në dynja nuk janë të mallkume xhamitë, për shkak se janë vend që janë të lidhuna me ibadetin e Allahut. Në dynja nuk janë të mallkume njerëzit të cilët flenë për m'u çu e fal sabahun, hanë për me qenë të fuqishëm me agjërue, japin sadaka për me u dhonë mundësi njerëzve me e mbajtë shpirtin dhe jetën e tynve, pra qëllimin gjithçka bajnë, e kanë me fitu knaqësinë e Allahut, vetëm këta s'janë të mallkumë. Çdokush tjetër dhe çdo veprim tjetër, jashtë kësaj është e mallkume. Domethonë se dynjaja është e mallkume, edhe këta që mendojnë që jemi të civilizum, në fakt janë të mallkuar nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe atë që e kap mallkimi i Allahut, për atë më nuk ka gëzim. Për atë më nuk ka gëzim. Pra dynjaja është e gjitha e mallkume, përveç ata të cilët jetojnë për me adhuru Allahun. Ata të cilët i bajnë ibadet Allahut dhe punët e tynve pra nuk janë të mallkume. Për shkak se njeriu gjitha punët që i bën, muslimani çdo punë që e bën, ka shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Madje edhe kur flen, bjen me fletë Allahu t'shpërblen që ke ba gjumë. La ilaha illallah, kjo është Islami. Për shkak se njeriu besimtari musliman kur e fal jacinë nuk rrin shumë natën, thot bi me flet se s'un çona me fal sabah. Ky e ka qëllimin që kur bjen me flet me ba gjum që me mujt m'u çu për sabah. Ky qet gjum për çka ka bo? Për me kon i aftë namazin e sabahut dhe për këtë gjum merr shpërblim te Allahu. Njeriu besimtari han ushqim, han ushqim për veten e tina. Mirëpo besimtari e ka një qëllim tjetër. Ky han ushqim me qenë i fuqishëm, me pas mundësi me i kry urdhnat e Allahut. Dhe ky ka shpërblim pse ki hangër buk. Merr te Allahu shpërblim pse ki hangër dhe ki pi. Njeriu besimtari martohet dhe i përjeton disa kënaqësi që i përjeton njeriu kur të martohet. Për këtë ka shpërblim te Allahu pse e martu. Për shkak se besimtari martohet që të ketë familje dhe fëmijët e tij t'i edukon në Islam. Dhe për këta ka shpërblim te Allahu. A kujtoni se çdo punë që e bën besimtari, për ata ka shpërblim. Qëto punë edhe qafirat i bojnë, po ata s'kanë te Allahu kurgjo, përkundrazi kanë dënim. Qafiri ka me dhon llogari te Allahu pse ka hongër bukë. Për shkak se për qafirin është haram me hongër. Realitet ai s'ka drejt me jetu, e hiç fare. Mirëpo, meqenëse e pagun tatimin, apo gjona tjera që ka ndarë në islam, meqë ai e ka haram me hangër, atëherë për atë që ka hangër dhe s'e ka besu Allahun, për shkak se ty gojen të ka dhonë Allahu, lukthin që ta përbllun ushqimin të ka dhonë Allahu, ushqimin vetë që e han të ka dhonë Allahu, ajrin që e merr të ka dhonë Allahu, ti e han ushqimin edhe s'i thu faleminderit Allahu, nuk thu alhamdulillah, për te ki m'u dënu, Ai që është qafir, domethonë dallimi është këtu se Islami është i tërë civilizim dhe besimtarët të gjithë janë n'fitim. Çdo veprim që e bën merr shpërblim te Allahu. Punë të njëjta i bën qafiri s'merr shpërblim. Ti flen, merr shpërblim te Allahu. Qafiri flen s'merr shpërblim. Ti ushqehesh dhe pin, merr shpërblim te Allahu për te, qafiri nuk merr. Ti martohesh dhe përjeton knaqësi, merr shpërblim te Allahu, qafiri nuk merr. Dhe haxhi e kurbani e punët e mira të tjera që i bajmë. Wa mahjaja, wa mamati, jeta e gjitha që e jetoj, edhe vdekja që vdes, alejkum selam, berekatuh, lillahi rabbil alemin, janë për hirë të Allahut. Pra kjo është qëllimi i krijimit që qafirat nuk e dinë pse janë kriju, as nuk e dinë pse jetojnë, kurse ne e dimë pse jemi krijue, edhe dimë pse jetojmë. Pra jemi krijue që të adhurojmë Allahun. Allahu tha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, njerëzit dhe xhinët i kam kriju me i ba ibadet Allahut. Në ajetin tjetër tha Allahu thuj namazi im, kurbani im, haxhi im, jeta ime e gjitha, vdekja janë për hir të Allahut subhanahu wa taala. La sharika leh, Allahu nuk ka shoq. Bidhalike umirtu, na me këtë jemi urdhnu me i ba ibadet Allahut, me besu, me qenë musliman. Wa ma ana min al-mushrikin, dhe na nuk jemi qufar, na nuk jemi pabesimtarë, na nuk jemi njerëz përbuzës, nuk jemi zullumqarë, nuk jemi njerëz që i bëjmë padrejt të tjerëve, po jemi njerëz që e besojmë Allahun dhe falim namaz për Allahun, kryjmë haxh për Allahun, jetojmë për Allahun dhe vdesmi nëse kërkohet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është qëllimi pse ki ardh në këtë dynja. Kjo është qëllimi që kem ardh në këtë dynja, e para. E dyta, Allahu subhanehu ue teala, ka kërkua nga njerëzit, apo e ka nënshtrua për njerëzimin, tokën, diellin dhe gjithçka që ekziston në këtë gjithësi, Allahu i ka nënshtrua m'i shërbye njeriut. Dhe kjo është Kjo është mirësia e Allahut për njerëzit. Allahu për ty ka nënshtruar gjithçka, kurse ty të ka kërkuar që t'i nënshtrohesh Allahut. A vjen se kjo është me kusht? Allahu çdo gjë ka nënshtruar për ty, gjithçka ty të shërben. Allahu alhamdulillah që nuk e ka lënë kuajt me ditë me organizu shoqëri. Ose magarët me ditë me formu shtet. Për shkak se çfarë fuqie kanë ata, njerëzit gjithmonë kishin me qenë në rob të magarëve. Po alhamdulillah Allahu i ka nënshtruar ata për neve. Ai ka fuqi sa 20 burra, shkon një fëmijë i vogël e kap për kërpeshi, ky është nënshtrim. Kështu Allahu i ka nënshtruar krijesat për ty. Allahu ka nënshtruar diellin për ty. Dielli a di sa ka madhësi? A di çfarë krijese madhështore e Allahut? Allahu e ka nënshtruar për ty, në sabah, ka me lind edhe me të rrezue, edhe me të dhënë hajr ty në këtë dynja, e në aksham me përëndu se ty të merr gjumi e lodhë. Ky për ty lëviz, për ty lëviz lind dhe përëndon, Allahu për ty e ka nënshtruar tokën, Me i pas lënë Allahu kodrat me veprua çka të dojnë, krejt rrugët ishin prish. Kur kishin dashur kodrat ishin bashkuar dhe kishin myt njerëzit. Po Allahu ka urdhnu me qëndru kodrat sikur qëndrojnë. Allahu e ka nënshtrua edhe ujin për ty. Allahu ka nënshtrua gjithçka për ty. Vetëm te, prej teje ka kërkue, ti m'iu nënshtrua Allahut subhanahu wa ta'ala. Meqë gjithë këto të mira t'i ka dhonë Allahu, krejt e ka nënshtru dynjanë për tyje, tash prej teje ka kërkue që ti t'i nënshtrohesh Allahut. Për shkak se njeriu e meriton që t'i nënshtrohen krijesat e tjera, kurse Allahu e meriton që t'i nënshtrohet njeriu. Allahu ka thonë në Kur'an, lekad halaknel insane fi ahseni tekuim. Njeriun e kemi krijue shumë të bukur, Njeriun e kemi krijuar në formën më të mirë, nuk ka ndonjë krijesë që i ka cilësitë e njeriut. As nuk ka ndonjë krijesë që i ka aftësitë e njeriut. As nuk ka ndonjë krijesë që e ka bukurinë e njeriut. A nuk i keni pa krijesat me katër kamë dhe me bisht? A nuk i keni pa krijesat të cilat nuk din me fol? A s'i keni pa krijesat të cilat nuk din me mendue? Krijesat të cilat nuk din me ba shpi për vete? Krijesat të cilat nuk din me pas familje? Ty të ka nderua Allahu subhanahu wa taala Të ka kriju ma të mirin Dhe të ka dhanë logjikë, të ka dhanë mendje Dhe ti meriton që t'i ka nënshtru Allahu gjitha krijesat Ty të shërbejnë, mirëpo ti si njeri tash dush m'iu nënshtru Allahut, për shkak se Krijuesi jot është meritor që ti me i ba sexhde dhe ibadet Atij. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili për juve tokën e ka nënshtru. Femshu fi menakibiha Ecni nëpër tokë Ka doni udhëtoni Wa kulu min rizqihi dhe hani nga të mirat e tokës, wa ilejhin nushur, mirëpo mos harroni se një ditë keni m'u kthy te Allahu, një ditë keni me hi në varr, një ditë keni me vdek, pra tokën e keni të nënshtrume, Ju me ecë nëpër tokë ka duni dhe me i marrë të mirat që i jep toka. Shfrytëzoni këto, mirëpo mos e harroni ahiretin, mos e harroni ditën se të vdisni, mos e harroni se një ditë keni me dalë para Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se qufarët e shfrytëzojnë tokën, ecin nëpër tokë, i marrin t'mirat e tokës dhe mendojnë se nuk kanë me vdek kurrë. Apo nëse e dinë se kanë me vdek, mendojnë se nuk kanë m'u ringjallë dhe me dalë para Allahu. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Wa sekhare lekum ma fi samawati wa ma fi l'ardi xhemi'a. Allahu ka nënshtrua për juve çka ka në qiej edhe në tokë. A s'e kujton, se Allahu ka nënshtru për ty melaike. Në hadithin tjetër Pejgamberi sallallahu alejhi we sellem ka thonë, s'ka njeri i cili çohet prej gjumit në mëngjes dhe i falë dy reqate namaz, masi që të lin dilli, thu, quhet salatu duha, namazi i paraditës, dhe jep sadaka, veç se, kanë me zbri dy melek, të cilat bajnë dua për të, thojnë o Allah, shtoja pasuninë atij që jep në rrugën e Allahut. Pra ka melaike të cilat Allahu i ka kriju m'u lutë për ty me ba dua. Ti priton me ba dua për babën tonë që të ka vdek. Ti priton me ba dua për prind që të kanë vdek, për vlezrit, për të afrmit. I ki ata t'familjes, i ki paraardhës, priton me ba dua për ta n'namaz dhe jashtë namazit, kurse Allahu çon melaike me ba dua për ty, me i shërbye njerëzve. Allahu çon melaike me i rujtë fmijt e muslimanve nga rreziqet. Allahu subhanahu wa taala çon melaike me të mbrojtun ty nga sihri dhe me të mbrojtë ty nga magjistarët. Turhibune bihi aduvallahi wa aduvekum, ju në këtë dynja, jeni të krijum me qëllim që të bëni ibadet Allahut. Kjo është e para, është civilizim i madh se të tjerët nuk e dinë pse janë krijue edhe nuk e dinë pse jetojnë. E dyta, Allahu e bjen edhe një civilizim tjetër, thot meqë jeni të krijum me adhuru Allahun, pra përgadituni Që të jeni të fuqishëm në aspektin ushtarak. Hmm? Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, përgatituni maksimum sa të mundeni me pas muslimanët ushtri të fortë, të fuqishme dhe armë që të tjerët nuk i kanë. Për atë, neve kemi përmend disa derse të kalume se njerëzit kur e kanë lëshu rrugën e Allahut, kur e kanë lënë punën me Kur'an dhe me Sunetin e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë dobësu dhe kanë mbetë mbrapa. Dhe shkaku pse muslimanët duken të prapambetur në një aspekt, për shkak se në aspekte të tjera janë në kulmin e zhvillimit, mirëpo në disa aspekte, shkaku pse duken musliman prapambetur është për shkak se e kanë lënë punën me Kur'an. Themi në disa aspekte, për shkak se në aspektet e tjera muslimanët janë në kulmin e zhvillimit. Bota civilizume tash njeh teknikën e përparume, e njeh armatimin e përparume, e njeh teknologjinë e përparume. Dhe njeh se kanë pasuni të madhe qëto. Dhe muslimanët në këto pika si individë dhe si shtete janë mrapa. Për shkak se shtetet e muslimanëve nuk kanë fuqi ushtarake çka kanë shtetet e kufrit. Shtetet e muslimanëve nuk kanë teknikë dhe teknologji çka kanë shtetet e kufrit. Kjo janë vetëm disa, dhe pse nuk kanë? Nuk kanë se e kanë lënë punën me Kur'an. Kurse disa gjana që i kanë muslimanët, si gjanat, gjanat e tjera, janë në kulmin e zhvillimit. Muslimani ka edukatë. Muslimani nuk vun nga smundjet ngjitëse, muslimani nuk vun nga sida. Atje me, mi, me miliona qafirë vdesin, qafirët nuk e din 60%, apo ma tepër, prej qafirëve nuk janë të sigurt fmijt që i kanë, a i kanë fmijt e tynve, a janë të hujt. Kja civilizim a? E rrit fëmijën 30 vjet, në fund thotë jo, nuk jam i joti për shkak se analizat e ADN-ës po thonë se jam i kujshijës. Kja civilizim është a? Nuk e din gruan se kujna është, a është e jotja, a është e mahallës, nuk e din. Për shkak se ky jeton me kufër. S'ka edukatë, nuk ka moral, nuk ka besim. Qafiri E ri e rrit fëmin, edhe në fund pleqnia e zë me qen. Se fëmija nuk e këqyr babën, pa po baba dhe nana shkojnë a qenë në shpi t'pleqve. A civilizim është ky a? Shka të vyn ty fuqia ushtarake kështu? Shka të vyn ty? Shka të vyn këto të mira që i ki n'dynja? Kurse aspektin tjetër këta janë zero. Muslimanët kanë nder dhe respekt qafirat nuk kanë. Ka me miliona gjona që muslimanët janë kulm i civilizimit, qafirat nuk janë kërkun mirë, po disa gjona që i kanë tash qafirat e muslimanët s'i kanë, nuk është faj te islami, po faji është te muslimanët që s'punojnë me Kur'an. Për shkak se me pas punu muslimanët me Kur'an, Kishin shumë ma tepër fuqi ekonomike dhe ushtarake se sa qafirat. A nuk pe ngoni fjalën e Allahut? Allahu tha n'Kur'an, wa iddu lehum mastetatum min kuatin. Sa të muni bëni fuqi, jetën çka t'jetoni, doni me quen muslimanet me, me, me mish e me shpyrt me dhonë zor, me arrit ushtri dhe armatim të naltë. Kush punon pi muslimanëve me bo armatim të naltë dhe ushtri? Kush? Domethon është largim nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbetesh poshtë. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, me këtë Kur'an Allahu i ngrit disa njerëz, ata që punojnë me Kur'an e sundojnë dynjan. Kur e lëshoni Kur'anin, Allahu ju nënçmon dhe bjen njerëzit me me sundue mbi mbi kokat e muslimanëve. dhe nuk munden me heken këtë nënçmim dhe nënshtrim derisa t'i kthehen librit e Allahut dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot përgatituni sa të muni. Për çka? Pse m'u përgatit? Pse me ba fuqi dhe ushtri të madhe muslimanët? Allahu thot turhibun bihi aduwallahi wa aduwakum. Që ta terrorizoni me fuqinë e juve Armikun e Allahut dhe armikun tuaj. Që ta tmerroni armikun e Allahut dhe armikun tuaj, nëse dikush mundohet me jau marr pasuninë e juve, tmerrone. Nëse dikush mundohet me jau marr nderin, familjet e juve, gratë e juve, motrat e juve, nanat e juve, tmerrone. Nëse dikush mundohet me ju bë zullum, mos e bani, për shkak se muslimanit nuk i takon me nejt i nënshtrum ndaj qafirit. Mirëpo rrin i nënshtrum kur nuk punon me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa akharin min dunihim la ta'lamunhum. Dhe ka shumë armiq të tjerë që ju nuk i njihni. Wallahu ya'lamuhum, kurse Allahu e din hollësisht se kush është mik i Allahut dhe kush është armik i Allahut subhanahu wa taala. Pra, civilizimi në islam është e para me besu Allahun, e dyta me pas fuqi të madhe ushtarake. E treta është me i zhvillue shkencat prej të cilave ka njerëzimi dobi. Islami thrret që muslimanët t'i studiojnë shkencat prej të cilave njerëzimi kanë dobi. Prej tynve mjekësinë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pru hadithe të shumta, para të cilave mjekësia mbetet pa koment. Dhe muslimanët përpara kur kanë punu me Kur'an dhe me Sunnet, kanë qenë të parët në mjekësi. Tash që kanë çu Kur'anin dhe Sunetin, qafirat janë të parët n'mjekësi. Për çka? Qysh ka mundësi qafiri me njoft mjekësinë ma shumë se muslimani. Qysh ka mundësi? Ty të ka kriju Allahu dhe e din krejt organet çka i ki dhe krejt çka të bën dëm dhe çka të bën dobi. Krejt t'i ka dhënë n'Kur'an. Qafiri ku e din çka të ka kriju ty Allahu? Qafiri me me menjen e vet i ka dhënë zor, ka mrri deri dikun. Ti e ki librin e gatshme. Kanë qenë njerëzit që e kanë njoftë astronominë ma s'miri. Kanë qenë njerëzit që e kanë njoftë matematikën ma s'miri. Kanë qenë njerëzit që e kanë njoftë mjekësinë ma s'miri. Gjitha shkencat i kanë njoftun përpara dijetarët e muslimanëve. Tash, për çka nuk i njofën? Për shkak se nuk e mësojnë Kur'anin dhe s'punojnë me te. Civilizimi i tretë islam, pra është me i zhvillu dhe me i mësu të gjitha shkencat prej të cilave njerëzit kanë dobi, dhe është obligim, është farz, është vaxhib që një pjesë e muslimanëve me studiu mjekësi. Është obligim një pjesë e muslimanëve me studiu ndërtimtarinë. Është obligim një pjesë e muslimanëve me studiu bujqësinë. Kur i bajnë këto muslimanët pra nëse ecin me Kur'an dhe me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e fitojnë dynjanë dhe e marrin n'dorë. Allahu ka thënë n'Kur'an wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri an al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Unë Allahu thot kom shkru n'Tevrat edhe në Inxhil, edhe në Kur'an se toka meriton të jetë në durt e muslimanëve. Ama muslimanët të cilët punojnë me Kur'an, atëherë nëse i kanë këto, muslimanët e fitojnë dynjon. Pra nëse e beson ti Allahun, muslimanët, nëse të gjithë e besojnë Allahun dhe i bëjnë ibadet nën një, dhe kujdesen që të kenë fuqi ushtarake të fortë nën dy. Edhe i studiojnë të gjitha shkencat prej të cilave kanë dobi muslimanët. Nën tre, e çka duhet në dynja ma shumë? Nëse qëto i kije, qka të vyn dynja ma shumë, nuk vyn kurgjo. Plus kësaj ahiretin e kanë të garantum, për shkak se i kanë besu Allahut, kurse pabesimtarët, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ata jetojnë për m'u ushqy, nuk jetojnë për dishka tjetër, jetojnë për me hongër dhe me pi. Allahu ka thonë n'Kur'an, fa arid an man tawalla an dhikrina, hiqu atyne që nuk e përmendin Allahun, Larg prej tina. Wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya. Dhe hiqu prej atina i cili nuk don tjetër përveç se jetën e dynjas. Ai nuk menon për ma larg, nuk menon për ahiret. Dhalike mablaghuhum min al-ilm. Për shkak se këta janë të ngratë, qikaq kanë dituri, s'kanë ma shumë. Njerëzit ma të prapambeturit, njerëzit ma të paditurit dhe ma të urrejturit tek Allahu janë ata të cilët e njohin jetën e dynjos, mirëpo për ahiret s'dinë kurrgjë. Allahu subhanahu wa taala ka thonë n'Kur'an, "Walladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun" Ata të cilët nuk e adhurojnë Allahun, ata të cilët janë qufar, ata hanë dhe pinë, Edhe i përjetojnë disa kënaqësi kema ta'kulul an'am, sikur gjoja, sikur lopt. S'ka më shumë se këta. Këta han dhe pin dhe i kanë disa kënaqësi sikur lopt, sikur gjoja. Edhe gjoja qashtu han pin, edhe i kanë disa kënaqësi, edhe s'ka kurrgjë lopa, nuk din për të ardhmen. Wa naru mathwan lahum kurse në xhehenem kanë me hi. Çka fiton ai që han n'këtë dynja mirë, pin n'këtë dynja mirë, edhe i ka disa knaqsi n'këtë dynja, në ditën e kijametit hin në xhehenem, s'ka kurrgjë. Allahu subhanahu wa taala thotë edhe mos t'mesë syni kah ata të cilët nuk kanë besu, për shkak se ata kanë disa përjetime në këtë dynja, fundi i tyneve është zjarri i xhehenemit. Kurse muslimanët e shfrytëzojnë dynjan, por e shfrytëzojnë edhe ahiretin. Allahu subhanahu wa taala n'një ajet tregon se pabesimtarët e dinë mirë jetën e kësaj dynjaje, e dinë mirë tregtinë, e dinë mirë shitblerjen, e dinë mirë bujqësinë, e dinë mirë disa gjana, mirëpo për ahiret s'dinë kurrgjë. Këta jetojnë 60 deri në 70 vjet edhe hin në xhehenem. Kurse muslimani jeton 60 deri në 70 vjet edhe hin në xhennet. Pra, kush është i civilizum dhe i përparum, ai që e beson Allahun dhe punon për këtë dynja dhe për atë dynja, apo ai i cili nuk e beson Allahun dhe punon vetëm për këtë dynja, han dhe pin sikur han kafshët dhe nuk ka prej tina asnjë hajr, Këtu e përfundojmë duke lutur Allahun të na bajë prej atyrëve të cilët e besojnë Allahun, punojnë që muslimanët të kenë fuqi, e lusmi Allahun që të na mundësoj që t'i mësojmë dhe studiojmë shkencat prej të cilave muslimanët kanë dobi. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.